Ezaburi ya kikumi na munana Ruanga mani gaitu omundashana Omutima gwange gugumire waitu ruhanga Omutima gwange gugumire kani je nkuoyere nkuoyere ezaburi imuka iwe moyo gwange Sisimuka inywe nanga neni ngiri neizoba nindisisimura Nkusime omumanga waitu mukama omumanga nkuoyere ninkusingiza ekishakyawe nikikanga aiguru obwesi gwabwawe nibugoba abicu waitu ruwanga owaisirizibwe omuiguru ekitinwa kyawe kiranganwe omunsizona banjunise obushobora bwawe bamporole niro abagonzibwa baawe balirokoka ruwanga ayemire atakatifu awenene yaraganati omubiera byange ndibeganisha shekemu no ruwanga rwasukoti ndutwemu ebichweka gireadi eba yange manase eba yange efraim eba herumeta yange yuda eba nkoni yange yobukama mohabu bunabiro bwange Edom busimbo bwange bwekirato Filistia egyo ningisinga Noa alitaya omukigo keboma Noa alintwara Edom Manyasi iwe ruwanga otuoiremu ruwanga na maegaitu tukitabara nago singa otwememu omundashana yaitu no mubisha obujune obw'omuntu tibwina mbali buli katwina ruwanga turakwata amashaija manyaniwe araturibatirira ababisha